וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, וגנך ותירושך ויצהרך, שגר על אפיך ועשתרת צונך, על האדמה עד שנשבע לאבותיך לתת לך. ברוך תהיה מכל העמים, ליבך עקר בעקרה ובבהמתך, והסיר אדוני ממך כל חולי וכל מדווי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך ואכלת את כל העמים. אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוס עינך עליהם, ולא תעבוד את אלוהיהם, כי מוקש הוא לך. כי תאמר בלבביך רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם, לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעה ולכל מצרים המסות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציאך אדוני אלוהיך כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם וגם את הצירה ישלח אדוני אלוהיך בם עד אבוד הנשארים והנסתרים מפניך לא תערות מפניהם כי אדוני אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא, ונשל אדוני אלוהיך את הגויים האל מפניך מעט מעט, לא תוכל כלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה, ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, וימם מהומה גדולה עד הישם בדם. ונתן מלכיהם בידיך, והבאת את שמם מתחת השמיים, והתייצב איש בפניך, עד השמידך אותם. וסילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, ולקחת לך, פן תבקש בו, כי תועבת אדוני אלוהיך הוא, ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו. שקט תשקצנו, ותאב תתאבנו, כי חרם הוא. כל המצווה אשר נוכי מצווך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם, ובאתם וירשתם את הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותיכם, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך, זה ארבעים שנה במדבר, למען ענותך לנסותך. לדעת את אשר בלבביך, התשמור מצוותיו אם לא. ויענך, וירעיבך, ויכילך את המן אשר לידעת, ולא ידעו נבותיך, למען הודיעך. כי, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. שמלתך לא הובלת מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה וידעת עם לבביך כי כאשר יעשר איש את בנו אדוני אלוהיך מייסרך ושמרת את מצוות אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו ולראה אותו. כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחל מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר לא ומסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת, ואכלת ושבעת, וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה. asher natan lach.